No confío en nadie porque soy sincero. Running to the check, lo quiero con 6-0. Corriendo ilegal con el 2.0. Dios me perdona si se arma el chispero. Tengo en mi casa el culo que yo quiero. Nada de amenaza, te buscamos primero. Aprendí a bailar con todos los salseros. Voy hasta la muerte por mi compañero. música. Ah, con el rostro tapado y con los ojos colorados. El billete lavado, todo lo mío ganado. Con flow, sin pena, ahora no cumplo condena. Me cuido la envidia ajena, una ley y el salto la cena. Facturando on the low, solo vine por matar el flow. Facturando en todos los shows, todo se está buscando valor. Oh, facturando on the low doy gracias a Dios oh, por la vida que tocó, que tocó, bandolero. Facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Billete nuevo ya me hace un show, bajo 200 a on the road. No hay sentimiento por una hoe, el humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor, cuando piso el acelerador. Con esa mala me voy de todo. patrón al mal, tiramos un video que sea viral. Volando bajo me alejo del radar. Si lo feos zumban no me van a cazar Tigres en mi espalda no se van a doblar. La calle prendida no estamos balbulear. A la luz del día le doy como animal. Y a la noche salgo en una nave espacial. Acá el respeto se tiene que ganar. Si hablamos de presiones usted no la va a aguantar. Si hablamos de prisión a mí no me van a trancar. Si hablamos de ratones yo soy el orangután. Acá en la selva se tiene que josear. Caminamos descalzo ahora no toca coronar. Ahora son escenarios ya tengo cuenta en el banco. Ahora son ellas solas las que se quieren montar. Con la funda llenos y su no en Así quiero estar. Pasamos trabajo, ya no importa cuánto. Tenga que josear, yo no me dejo de buscar me tienen que matar, pero mis mandriles me cuidan la espalda te sacan la mano porque le alta ah, facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Billete nuevo ya me hace un show, bajo 200 a Mondo Road. No hay sentimiento por una hoe, el humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor, cuando piso el acelerador. Con esa mala me voy de todo. Aquí tengo dinero, ese culo mueve, lo trapicheo con los míos Bueno por la buena, por la mala, mal parido. Yo salí del caserío, donde creces escuchando los tiros y los líos. Hoy en día me la vivo mejor, me siento mejor, me veo mejor. Ahora veo mi cara en televisión, partiendo culo mientras me fumo un blon. Ya, prendo uno, el humo sube como un hot dog. Quiero más money, no me voy a conformar con un millón. Ahora me dicen el animal devorando vagina like a canibal. Esto es una posición, solo que ya nos aburrimos de la lámina. Caminando con baby que tienen nieve en el bolsillo y eso que no es ni Navidad. Boca dormía con mis salami en su boca, haciendo caldo sin necesidad de trotar. Ah, facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Billete nuevo ya me hace un show, bajo siento a on road. No hay sentimiento por una hoe, el humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor piso el acelerador. Con esa mala me voy de todo. Hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200 a the Road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador. Con esa mala me voy de todo. Rory Molina, esto es un abuso. En China fue